54 skirsnis. 1494 metais mirus Kievo metropolitui Jonatui Hleznai, į jo vietą stačiatikių vyskupai išrinko didžiojo kunigaikščio pasiūlytą Vilniaus šventosios trejybės vienuolyno arkimandritą Makarijų. Nesuderinus to su Konstantinopolio patriarchu Nefantu, Pastarasis rinkimus užprotestavo. 1496 metais pagaliau pavyko gauti nefanto pašventinimą. Makarijus vykdė Aleksandro antrojo politiką. Apskritai Aleksandras II neblogai suvokė šalies vidaus poreikius. Vien savo šaliai dirbanti didžio kunigaikščio institucija 15 amžiaus pabaigoje tikslingiau pakreipė visuomenės raidą. B. Grėsmingos politinės įtampos atsiradimas rytų pasienyje. Paskirų valdovų iškelimas į Lietuvos ir Lenkijos sostus po Kazimiro mirties nesukėlė Lenkų politikų protestų, nes jie tikėjusi išlaikyti savo hegemoniją santykiuose esant ir tokiai padėčiai. Lietuvos pasiuntiniai Soltanas ir Lutsko viskupas Jonas į Lenkiją nuvyko 1492 metų Liepos mėnesį. Be Jono Alberto rekomendavimų, Lenkai dar buvo įspėti apie turkų kariuomenės koncentravimą Cetatijoje Alboje. Antroji pasiuntinybė Lydos vietininkas Stanislovas Petraškevičius ir Albertas Narbutas atvyko rūpiučio mėnesį ir Mozūrijai prašant tarpininkavo dėl jos pasienio ginčių su Lenkijos karalyste. Ta patį mėnesį Lietuvos pasiuntiniai nuvyko ir į Mozūriją. Be deklaratyvių suzereniteto pretenzijų, Lenkai savo užmačių nekonkretizavo. Abiejų valstybių karinė sąjunga prieš Turkiją ir Krymo Hanatą neišširų. Hanui Mengly girėjui pranešimas apie Kazimiero mirtį, jis pasivėjo ten išvykusi Joną Glinskį, buvo įsiūstas dar 1492 metų birželio pabaigoje, priminant, kad norima techinės tvirtovę jis gaus valdyti tik esant taikiems santykiams. Imtasi diplomatinės iniciatyvos Moldavijoje, su kuria santykius valdant Kazimirui kuravo Lenkija. 1492 metų vasarą ten nuvyko Bratslavo vietininkas kunigaikštis Teodoras Četvertinskis ir Teodoras Havrilovičius, kurie siūlė palaikyti geros kaiminystės santykius. Moldavai atsakė savo pasiuntinybę, pasirodžiusią Vilniuje 1493 metų vasario mėnesį ir prašiusią kariniais pagalbos prieš turkus ir Krymo totorius. Vaitiekus Kučiukovičius ir Teodoras Havrilovičius į Moldaviją išvyko tų pačių metų Lapkričio mėnesį, tačiau projektuojama draugystės sutartis taip ir nebuvo sudaryta. Pusantrų metų trukę žaidimas, pasiveis siekiant įtakos, nieko nedavė ir negalėjo duoti. Pasyvę didžiosios Lietuvos kunigaikštėjus poziciją sąlygojo visas Kazimiro pirmojo valdymas naudojasis politinių ankstesnių laikų įdirbių. Atsiradęs atskiras valdovas siekia ir toliau užsitikrinti tokią padėtį, suprasdamas ilgų taikaus dešimtmečių teikiamus privalumus. Politinį svorį išlaikyti įstikėjusi padidindamas diplomatinį aktyvumą. Šiaurėje aplinkybės tam buvo palankius. Į Livoniją Albertas Narbutas buvo įsiūstas tik 1492 metų spalio lapkričio sandūroje. Tai buvo atsakyta į Livonijos ordino magistro pasiuntinybę prašiusią atnaujinti taikos sutartį – Tuo pačiu metu pas didįjį vokiečių ordino magistrą turėjo išvykti Dobrogostas Narbutas ir Livonijoje ir Prūsijoje turėjo būti aptartas sienų patikslinimas. Pirmieji Aleksandro antrojo žingsniai rodė, kad jis su ponų taryba teikė pirmenybę pietinio valstybės pasienio saugumui, akivaizdžiai tikėdamasis nedraugiškų Turkijos ir jos vasalinio Krymo veiksmų. Faktiškai tai buvo taikstomasi su Lenkijos politikos prioritetais. Kartu atsiskleidė naujojo valdovo jogailaitiškojo dėl sumu neigiamus pusės. Dėl neramiausių rytų pasienio Lietuvos pasiuntiniai maršalkas Stanislovas Glebavičius ir raštininkas Jonas Vladyka į Rusiją išvyko tik 1492 metų rugsėjį. Ši pasiuntinybė aiškiai vėlavo. Okos aukštupio kunigaikštijų buferis su savo smulkiais brusdėjimais, bejais besinaudojančių pavienių Rusijos emisarų veikla – gimdė daugelio dešimtmečių tradicinę lokalinių sąskaitų iliuziją, skatinančią Aleksandrą delsti. Šios iliuzijos neįsklaidė akivaizdžiai išryškėjęs aneksinių Rusijos veiksmų kryptingumas ir pasikeitusios veiksmų galimybės paskutiniaisiais Kazimiero pirmojo valdymo metais. Jie gyvavo ir po jo mirties, bet įvykiai negailestingai ją stumė iš gyvenimų. 1492 metais rusai jau užėmė keletą metų jų siaubiamus Klepenį ir Rogačiovą. Didžiausias praradimas buvo svarbių pasienio tvirtovių – Mcensko ir Liubutsko netektis. Tai vyko ruožė, kuriame Lietuvos gynyba iki tol buvo stipriausia. Rusų valdovai suvokė Lietuvos valstybėje besiklaustančių visuomeninių santykių svarbą ir stengėsi likviduoti jiems nepalankės luominės struktūras, išveždami užimamų žemių bajorų su šeimomis į savo šalies gilumą. Pirmojo Aleksandro antrojo pasiuntinybė Maskvoje – išdėstė tradicinį nusiskundimą dėl pasienio reikalų. Į tai rusų pusė taip pat tradiciškai atsakė savo skundais ir pasiteisinimais. Tačiau įvykiai jau klaustėsi kitokiu mastu. 1492 metų rudenį rusai pradėjo kur kas didesnį puolimą. 1493 metų pradžioje buvo oficialiai paskelbtas Lietuvai karas. 1492-1493 metų žiemą dvi rusų kariuomenės užvaldė Masalską, Mezetską, Serpeiską, Meščiovską, Serenską, Opakovą, Biškovičius, Lučiną, Peremišlį, Gorodečną, Dmitrovą, keliolika Smolensko žemės valšių. Vienas geriausių rusų karvedžių Danielius Čene užėmė Vezmą. Ir tai buvo bene svarbiausias Lietuvos praradimas. Rusijai pasidavė kunigaikščiai Andrius ir Bazilius Belevskiai, Mykolas Mezeckis, Andrius Vezemskis, Simonas ir Jūnas Vorotinskiai. Energingam Simonui Možaiskiui šiuo kartu pavyko apsiginti. Gerai pasiruošė gynybai Smolensko vietininkas Jurgis Hlebavičius. Jį parėmė didžiojo kunigaikščio asmeninių rūpešių surinktos jėgos vadovaujamus Naugarduko vietininku Jurgio Parcu. Prūsijoje Dobrogostas Narbutas – prašė Vokiečių ordino paramos ir bandė verbuoti algininkus Lietuvos kariuomeniai. Šios priemonės rodė Aleksandro antrojo pastangas įveikti iškilusius sunkumus. Jis net pats ruošėsi vykti į karo veiksmų teatrą, netrūko ir tinkamų žmonių. Tačiau visa tai vis dėlto neprilygo jėgų mobilizacijai ir susiklausimui sekusiems po 1482 metų Kievo katastrofos. Jau šiuo metu išiškėjo Aleksandro antrojo polinkis – atidėlioti sprendimus – Šis jogailaičių bruožas esamomis sąlygomis jau krypo į nerūpestingumą ir neryštingumą. Taigi Lietuvos ponų taryba pasirinkdama šį nestipriaus veikatos ir prabangą mėgstantį Kazimiro sūnų, labai atsakingai ir nelengvai veiklai apsirikom. 1493 metų žiemos pabaigoje Rusai atnaujino puolimus ir didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado naujas teritorijas – Įpusėjus 1493 metų pavasariui, karo veiksmai iš Okos aukštupio persikėlė į vietininkų ir seniūnų valdomas rytis. Čia gynyba buvo tvirtesnė, todėl rusų polimai nebuvo tokie sėkmingi, tačiau ir visą 1493-1494 metų karo kampaniją jie vienapusiškai išlaikė veiksmų iniciatyvą. Dankščiau paminėtų miestų ir valščių didžioji Lietuvos kunigaikštie prarado Aleksiną, Tešilovą, Roslaulį, Kozelską, Tarusą, Obolenską. Iš pradžių ketinęs įsijungti į karo kampaniją Aleksandras II visus 1493 metus praleido sostinėje arba netolijus. Rusijos ofenzyva vyko vis blogėjant padėčiai pietų pasienyje. Mirus Kazimirui, Jonas III paragino Mengrį girėjų pulti didžiąją Lietuvos kunigaikštyje. 1492 metų vasarą Kryme lankėsi Rusijos pasiuntinys Lobanas Kolyčiavas, konkretizavęs savo valdovų pasiūlymus. Todėl minėtojai 1492 metų vasaros Jono Glinskio pasiuntinybei nebuvo visai sėkminga. Hanas Lietuvos pasiuntinys suėmė rugsėjo pabaigoje ir išlaikė keliolika mėnesių. Techniniais tvirtuvę tutoriai pastatė, norėdami padėti Rusijai, jie net nepatogių savo laiku 1493 m. kovo mėnesį įsirengė į žygį, bet viską sutrukdė Dniepro ledonišis. Nepavyko ir truputį vėlesnis jų žygis, o netrukus Putivlio vietininkas Bagdūnas Glinskis sugriovė Tehinę. Šie veiksmai lėmė palyginus ramę 1493 metų vasarą pietuose, tačiau rugsėjo mėnesį Mengliai Girėjus nusiaubė Kanevo, Čerkasų, Vinicos ir Bratslavo sritis, pasiekdamas net Kijeve ir Černigovą. Krimiečių puolimą šiek tiek sutrukdė didžiųjų ordą – su kuria Lietuvos diplomatijai pavyko atnaujinti santykius. Tačiau didžiai ordai toliau sparčiai silpnėjant, Krymas su šia jėga galėjo nebesiskaityti. Visi šie įvykiai 1493 metais padarė nesaugę didelę dalį gudiškųjų žemių ir verti pagalbos ieškoti Lenkijoje. Jau 1492 metų rudenį ten nuvyko Liutauras Skreptavičius, kiek vėliau Mikalojus Radvila Gonionzietis, tėvas. Lenkijos senatas netruko pasinaudoti sunkia Lietuvos padėtimi. Pagalba buvo siejama su unijos, tai yra Lenkijos suzereniteto pripažinimu. Ir šiuo atveju ryškėjo Lietuvos didikų klaida, pasirinkus didžiuoju kunigaikščių Vytauto didžiojo bendravardį, kuris pats laikėsi tokios nuostatos. Jonui Albertui Aleksandras rašė, kad veiks juo atsiklausdamas – Net pakeldamas ką nors į riterius šį savo aktą siūsdavo patvirtinti Lenkijos karaliui. Dėl tokių savo valdovo savybių Rusijos polimo akivaizdoje didžioji Lietuvos kunigaikštyje atsidūrė kur kas blogesnėje padėtyje nei paskutiniaisiais Kazimiero pirmojo įkūnijamos personalinės unijos metais. Jei paskendė savo dinastiniuose planuose Kazimiras Lenkijos ir Lietuvos santykiuose vis dėlto išlaikydavo tam tikrą pusiausvyrą, tai turėjęs padaryti veiksmingesnę šalies politiką, jos atskiras valdovas blogai atliko savo funkciją svarbiausiuose veiklos baruose. Jonas III vykdė puolimus jau turėdamas tarptautinės veiklos perspektyvą. Jis gerai perprato toli siekiančius Habsburgų planus, nukreiptus prieš jo garaičius ir palaikė juos tiek, kiek jam buvo naudinga. Tiesa, 1494 metais didžiojo Maskvos kunigaikščių ir Vokietijos imperatoriaus ryšiai nutrūko, tačiau Habsburgų ir Turkų spaudimas blokavo jo gailaičius Čekijoje ir Vengrijoje, o tai savo ruoštų veikė Jono Alberto poziciją. Nors Lenkijos ir Vengrijos karaliai buvo susitarę padėti vienas kitam, Vengrijos valstybė išliko palanki Rusijai. Lenkija negrasino Lietuvai, kaip tai darė 15 amžiaus antrą trečdalį tačiau naudojosi jo sunkumai savo pretenzijoms kelti. Jokios pagalbos iš niekur Lietuva taip ir negavo, nors karo veiksmai po pirmųjų rusų pergalių truputį stabilizavusi, Jonas III, jausdamas savo persvarą, jau numatė kur kas platesnės ofenzyvų strategiją. 1493 metų pradžioje jis jau ėmė tituluotis visos Rusijos valdovų, šią politinę manifestaciją skelbdamas iššūkį visam Lietuvos valstybės gudų žemių valdymui. Veikiami pralaimėjimų ir sparčiai blogėjančios išorinės padėties, Aleksandras II ir ponų taryba griebėsi vedybų diplomatijos. Buvo prisiminti dar 1484 metais siūlymai išleisti Jono trečiojo dukterį už kurio nors Kazimiero pirmojo sūnaus. Rusijos atstovai šiai minčiai neprieštaravo. 1492 metų gegužės mėnesį jie patys apie ją priminė. Abiejų pusių motyvai žinoma skyrėsi. 1492 m. Liepos mėnesį dėl darybų šiuo klausimu jau buvo susitaręs Palatsko vaivada Jonas Zaberezinskis su Naugardo vietininku, tačiau jie sustabdė prasidėjo karo veiksmai. Atnaujintos 1492 metų lapkritį, darybos nutrūko iki 1493 metų pavasarių. Labiau čia dėlse Lietuvos pusį – bet kariniais ir diplomatiniais nesėkmiais privertė ją vėl sugrįžti prie šios temos. Jonas III pasinaudojo dar ir galimybę savo dukterį išleisti už Mozūrijos kunigaikščio Konradu. Tuo tarpu taikaus daryboms su Rusija pritarė didžiosios Lietuvos kunigaikštijos Seimas. Išplėstinė ponų tarybos sueiga 1493 metų lapkritį. Atitinkamai parinkta delegacija į Maskvą – išvyko 1493 metų birželio pabaigoje. Jo sudėtyje buvo Perlamo vietininkas Aleksandras Aleknavičius, vedybų darybas vedusių Jonų Zabrezinskio pusbrolis ir Utenaus vietininkas Albertas Klačka. Delegatai turėjo plačius įgaliojimus ir protestavo dėl Jono trečiojo titulavimus visos Rusijos valdovų. Aiškiai jausdami savo persvarą, Rusijos atstovai kėlė naujus reikalavimus, kurių esmė buvo 1449 metų sutarties atmetimas. Derėtasi apie pusę metų. Didelių karo veiksmų tuo metu nebūta, tačiau lietuvių pusė buvo priversta derėtis pagal rusų numatytą scenarijų. Centriniu klausimu žinoma tapo Aleksandro antrojo pasipiršimas Jono trečiojo dukteriai Elenai. Ir šį žingsnį Lietuvos valdovas suderino su Jonu Albertu. Iš esmės dėl vedybų buvo susitarta, tačiau šį susitarimą kiekviena pusė suvokė visiškai kitaip. Lietuvos atstovai šį susigiminiavimą norėjo matyti kaip taikių ir draugiškų santykių laidą, už kurį buvo daromos teritorinės nuolaidos. Rusai taikos motyvų neneigė, tačiau nesiejo jų su tvirtos sienos nustatymu. Smolenską ir Branską jie pripažino didžiai Lietuvos kunigaikštijai, tik kaip tiksliai neapibrėžtą nuolaidą savo valdovo dukters ištekinimą, jie laikė ją prieimusio šalies įsipareigojimu. Esmė buvo ta, kad sutartis numatė, jog Elena pasiliktų stačiatikę. Aleksandras net pasižadėjo neversti jos priimti katalikų tikėjimą. Tai buvo žinoma ne žmonos teisių, o jos konfesijos prestižo ir statuso garantija. Aleksandras II pripažino Jono III visos Rusijos valdovo titulą ir atsisakė 1449 metų sutarties. Būtent tai, traktuojant abiejų valdovų susigiminiavimą, didžiai Lietuvos kunigaikštėjai buvo sugražinta dalis užimtų žemių – Liubutskas, Mcenskas, Masalskas, Serpeiskas, Lučinas, Dimitrovas, Opakovas, Branskas. Buvo paleisti iš nelaisvės patekę į ją smolenskiečiai. Numatyta karinė sąjunga prieš totorius, bet su išlyga, kad aplinkybių lemtas veiksmų sulaikimas šios sąjungos nepanaikins – Tai paliko Jonui trečiajam laisvas rankas Krymui kurstyti prieš Lietuvą. Susitarta dėl laisvaus prekybos. Ginčiams dėl sienų buvo numatyta sudarinėti mišres komisijas, tačiau Aleksandras įsipareigojo neleisti išvykti kunigaikščiams Mykolui Tveriškiui, Možaiskiams, Vereiskiams, Šemetičiams. 1494 metais vasario 5 dieną sutartis buvo priimta – Vasario 6 dieną Elena sužadėta su didžiajam Lietuvos kunigaikščiui atstovaujančių žemaičių seniūnų Stanislovų Kesgaila, vasario 7 dieną duotos priesaikos. 1495 metų pradžioje Elena išvyko į Vilnių. Galutinis sutarties ratifikavimas užtruko iki 1496 metų rudens. Elenos dvaro rūmininkų nuo 1495 metų rūpjūčių tapo iki tol didžiojo maršalkos pareigas ėjas Albertas Klačka. Gudų istorinėje tradicijoje susiformavo didžiosios kunigaikštienės Elenos, gimusios 1476 metais kaip taikaus angelo kultas. Tai iš tikrųjų būta neįlinės moters, gavusios gerą įsilavinimą ir pasirodžiusios besant nuovokė žmūną – Deja, jį tapo abiejų pusių politinių skaičiavimų auka. Elena į Vilnių išlydėjų kunigaikščio Simono Repolovskio vadovaujama delegacija ir ištisas jos rusiškas dvaras. Kievo metropolitas Makarijus nereikalavo katalikiškų Lietuvos valdovo sutuoktuvių dubliuoti stačiatikiškomis. Tačiau atliekant jas Vilniaus katedroje, Elenos palydos rusų šventikas Tomas stengiasi įsiterpti, pereikdamas vyskupo Alberto taboro tariamų žodžius. Savo dukterį Jonas III įpareigojo rašyti jam ataskaitas. Jos dvariškai rinko informaciją ir siuntė ją į Maskvą. Aleksandro motina, karalienė Elžbieta, ignoravo Eleną, tačiau kartu spaudė ją pereiti į katalikybę. Čia kišosi ir Aleksandro bei Jono Alberto brolis, Gniezno arkivyskupas nuo 1493 metų ir kardinolas nuo 1493 metų Fridrikas. Visą tai darė didįjį Lietuvos kunigaikštį pastumdėliu, o jo asmeninį gyvenimą politinių intrigų objektų. Vis dėlto Jonui trečiajam nepavyko Elenos padaryti savo agentę. Aukšto intelekto moteris gerai suvokė, kad yra didelės valstybės valdovo žmona, tad pagal savo išgalę stengiasi būti jo atrama. Aleksandras netrukus įsiuntė namo jos palydovus maskvėnus, tarp jų įžūlų į šventiką Tomą Į didžiosios kunigaikštienės dvarą buvo paskirta dvarionių katalikų, tarp jų rūmininkas Klačka. Išoriškai visą tai pasireiškė madomis. Užuodėvėjusi rusiškuosius didžioji kunigaikštienė ėmė vilkėti europietiškaisiais apdarais. Apie Lietuvos reikalus pranešinėti tėvui Elena atsisakė. Jono trečiojo reikalavimą pastatyti Vilniaus pilyje stačiatikių bažnyčią, jį atrėmė motivuodama tuo, kad greta pilies yra skaiščiausiosios Dievo motinos cerkvėj. 1492-1494 metų karas neįgavo didelio masto ir didžioji Lietuvos kunigaikštyje prarado nedaug žemių. Tačiau kur kas liūdnesnės buvo jo moralinės pasiekmės. Lietuvos valstybė akivaizdžiai pralaimėjo, jos valdovas buvo pažemintas ir įbaugintas. Sudaryta taikos sutartis garantijų nedavė jokių, veikiau tik fiksavo prasidėjusios Rusijos politinės ofenzyvos pradžią išryškėjo Jonas III kaip stiprus ir Aleksandras II kaip silpnas valdovai. Stipresnės ir silpnesnės šalies kaiminystė. Rusija atvirai iškėlė ilgalaikę politinę programą, skelbiančią didesnę Lietuvos valstybės dalį neteisėtai valdomą teritoriją, o taikius susitarimus tik didžiojo Maskvos kunigaikščio maloningai daroma ir konkrečių laikų nepibrėžiama nuolaida. Šią koncepciją lėmė istorinė Rusijos praeitis ir aptariamų žemių konfesija. Ideologiniu paužiūriu Lietuva galėjau čia prieš pastatyti tik jaunesnę istorinę tradiciją ir katalikų tikėjimų tikrumo doktriną. Jas reikėjo paremti jėga, kaip ir Rusija, jėga rėmė savąją, bet čia kaip tik ir glūdėjo Rusijos pranašumas. Santykiuose su Lenkija Lietuva atsidūrė prašytojo padėtyje, beje negaudama rimtos paramos. Brangiai nupirkus ramybę rytų pasienyje – Tokios pat paramos reikėjo pietuose, kur be Krymo totorių ant puolių kaupėsi dar didesnė Turkijos grėsmė. Turkija beje pačiai Lenkijai grėsė dar labiau, todėl grėsmės akivaizdoje Lenkai šiame regione buvo suinteresuoti derinti savo veiksmus su Lietuva. Jonas Albertas dar 1493 metais davė atitinkamą nurodymą Lenkų algininkų rotmistrams. 1494 metais Lietuva ir Lenkija apsikeitė kariniai sąjungos laikymus ir raštais. Lenkų pasiuntiniai, ratifikuodami trejų metų paliaubų sutartį su turkais, jie veikė ir Lietuvaus vardu, išteikalavo iš sultono Bajazeto antrojo, kad Krymo totoriai atsitrauktų nuo Cetatijos salbos. Tačiau krymiečiai tuo jau pat už tai atsigriebė. 1494 m. vasaros pabaigoje jie įsiveržė į Voluinę. Lietuviams ir Lenkams pavyko juos sumušti prie Višniovo. Mengly gyrėjus savo ruoštų 1494 metų vasarą pasistatė Dniepro žemupyje naują tvirtuvę. Užvykstančių į Maskvą Moldavų pasiuntinių sulaikymą šie 1494-1495 metais Sandruje sudegino Bratslavą. Planuojama draugystė sutartis su Moldavija nusikėlė ilgesniam laikui. Valstybė vis dėlto sugebėjo suorganizuoti žmonės iš Padnieprio ir gretimų valščių pietų pasienio pilių remontui. Šių priemonių neužteko. 1495 metais totoriai nusiaubė Kijevą, 1496 metais Rovnos sritį. Krymo atžvilgių Jonas III varė dvigubą politiką. Iš pradžių jis mengly girėjų net nepranešė, kad sudarė taikos sutartį su Lietuva, o vėliau nurodė, kad palankiai vertins prieš ją nukreiptus totorių puolimus. Rusijos stiprėjimas epizodiškai lėmė Lietuvos ryšių su Švedija atsiradimą. Rusų puolimai Suomijoje paskatino 1495 metais atvykti į Lietuvą Eriko Trolės vadovaujamą švedų delegaciją prašiusią paramos. Tačiau ką tik sudarė su Jonu trečiuoju taiką – Aleksandras II čia nieko negalėjo padėti. Lietuvos tarpininkavimas čia nieko neduotų, o ir pats didysis kunigaikštis negalvojo apie suvereniai politikai reikalingą akiratį. Nesėkminga užsienio politika ir asmeninės Aleksandro antrojo savybės susilpino ir šiaip nestiprę Lietuvos padėtį tarp jo gailaičių valdomų valstybių. Jau su Kazimieru nesiskaitė Čekiją ir Vengriją valdantis vyriausias jo sūnus Vladislovas – Po tėvų mirties jis natūraliai tapo dinastijos senjoru. Jonas Albertas savo ruoštų siekė įsitvirtinti pats, mat greta jau gyveno ir karalienė motina Elžbieta. Jei Vladislovui tai mažai reiškia, tai nesėkmės patirintis Aleksandras tapo šių dinastijos šulų pretenzijų objektų. Tuo tarpu Jonas III reiškė nepasitenkinimą dėl Elenai daromų spaudimo priimti katalikų tikėjimą. Apsilankę Vilniuje 1495 metais, Lenkijos jogailaičiai pasiūlė projektą aprūpinti jauniausiai dinastijos narį Zigmantą išlaikomą Vladislovo Lietuvos valstybės sąskaitą. Siūlyta atskirus nuo Lietuvos Kijevą sukurti Zigmantui atskirą kunigaikštyje. Tačiau šiuo atveju Lietuvos luominio atstovavimo institucijos pasirodė jau pakankamai subrendusios. Ponų taryba, remiama pašauktų bajorų viršūnių atstovų, kategoriškai užprotestavo. Ir Aleksandras buvo priverstas parašyti Jonui Albertui kad negali neatsižvelgti į šalies valią. O Aleksandro pasiūlymas 1495 metų pabaigoje Jonui Albertui įsitvirtinti Cetatijoje Alboje ir Kilijoje liko be atsakų.